خب بسم الله الرحمن الرحیم درس سی و المفعول فیه 185 ما هو المفعول فیه مفعول فیه چه هست؟ 186 ای نوع من الاسماء الزمانی ینصب على الظرفیتی چه نوعی از اسمهای زمان به خاطر ظرف بودن منصوب میشه 187 ای نوع من اسماء المکان ینصب على الظرفیتی چه نوعی از اسمهای مکان به خاطر ظرف بودن منصوب میشه 188 ما هو المكان المحدود مكان محدود چی هست 189 ما الفرق بين الظرف المتصرف وغير المتصرف فرق بين ظرف متصرف وظرف غير متصرف چی هست 190 ماذا ينوب عن الظرف چه چیزایی جانشین ظرف میشند 185 المفعول فيه او الظرف هو اسم زمان او مكان ضمن معنى فيه میگه مفعول فیه یا ظرف اسم زمان یا مکانی است که متضمن معنای فیه هست مانند سمتو یومن سمتو یوم یعنی فی یوم دیگه ها در روز پس یومن مفعول فیه یا همون ظرف هست یا تو میلن یک میل رفتم ها بله. که ظرف ما هست فائده اون اولی زمان بود دومی مکان فائده اذا کان از الزمان والمکان لا يتضمنان معنا فی كان حكمهما كحكم سائر الأسماء المتصرفة فيكونان مبتدأ وخبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ببين خیلی این مسئله مهم است میگه زمانی که اسم زمان و مکان متضمن معنای فی نباشند در اون صورت حکم این یعنی زمان و مکان مانند بقیه اسمهای متصرف هست مبتدا و خبر واقع میشن دیگه اون موقع ظرف واقع نمیشن مانند یوم الجمعه یوم مبارک که اینجا ترکیب اینه یوم مبتدا الجمعه مضاف الیه یوم خبر مبارکون صفتش روز جمعه روز مبارک است ببین ما دیگه نیست مبتدای او فاعلا یا فاعل واقع میشه او مفعولا به یا مفعول بهی واقع میشند مانند عذبنی یوم الحر عذاب داد مرا روز گرمی که اینجا چه چیزی مرا عذاب داد یوم گرمی که فاعل هست اینجا چه هست فاعل هست 186 إن ظرف الزمان مبهما كان ام مختصا ام معدودا يصلح كله للنسب على الظرفية بتقدير في نحو زرتك يوم الأحد صباحا میگه ظرف زمان چی مبهم باشه چی مختص باشه چی معدود باشه تمامش صلاحیت اینو داره که به خاطر ظرف بودن منصوب میشه با تقدیر فی مانند زرتو که یوم الاحد صباحا زیارت کردم تو را روز یکشنبه در وقت صبح که اینجا یوم منصوب هست و خب مضاف بله الاحد دیگه مضاف صباح هم ظرفه فواید خب فواید در جلوتر توضیحاتی میاره میگه این ظرف زمانی فواید اذا ظهرت فی میگه اگر خود فی مقدر نباشه و ظاهر باشه در جمله لفظا لفظش اومده باشه میگه اذا ظهرت فی جر الظرف که باقی الاسماء زمانی که ظاهر میشه فی مجرور میشه ظرف مانند بقیه اسمها مانند که فی غدن ببین اگر من بگم ازورو که غدن اینجا ظرفه ولی اگر بگم از او که فی غدن دیگه مجرور میشه مثل بقیه ها دو اذا کان الفعل مما ينقضي شيئا فشيئا فلا بد من اظهار في مع ظرف الزمان بنيت البيت في سنتين میگه زمانی که فعل از اون چیزایی هست که کم کم تمام میشه میگه باید اینجا با فی ظاهر بشه همراه با ظرف زمان مانند بنیت البیت فی سنتینی سنتینی بنا کردم خانه را در دو سال ببین میگه زمانی که اون فعل انجامش یک باره نیست بلکه کم کمه مرحله به مرحله میگه در این حالت باید فی ظاهر بشه در ظرف زمان مانند بنیت البیت فی سنتین بنا کردم خانه را در دو سال خب اینجا سنتین دو سال دیگه مرحله مرحله دیگه یک باله یا مانند نقحت الكتاب تنقیح کردم کتاب را فی اسبوعین در دو هفته در چند هفته یون یون على ظرفیتی من اسمای المكان نوعان میگه منصوب میشه به خاطر ظرف بودن از اسمهای مکان دو نوع المبهم یک مبهم ها که اسماء الجهات و المقادیر مانند اسمهای جهت و مقدار مانند تلفت یمنه و یسرتن نگاه کردن به سمت راست و به سمت چپ که خب راست و از اسمهای چه هستن؟ جهت هستن از چی هستن؟ پس یمنه و یسرتا ظرف هستن قطعت في الساعة ميلين این هم مقدار هست ميل مسافت مشخصی مسافت اسم المكان المصوغ من المصدر نحو مجلس ومقعد اسم المكان اسم چی؟ مكان اینها هم منصوب میشن به خاطر ظرف بودن پس از به اه، خاطر ظرف بودن از اسم های مکان دو نوعشون منصوب میشن یکی مبهم ها دیگری اسم مکانی که ساخته شده است چی؟ المسوغ من المصدری بله ساغ بله. فائده شرط نسبه ان یکون عامله من لفظه میگه شرط نسبش این است که عاملش از لفظه یعنی منظور این اسم مکانی که از مصدر ساخته شده است مثل مثلا مسجد مذرب مزرب و مسجد و مکتب. و مغرب و این چیزها این اسمای مکان هستن میگه شرطش چه هست شرطش این هست که لفظش با لفظ عامل یکی باشه مشترک باشه مانند قعدت و مقعد الامیر نشستم سر جای امیر که خب اینجا مقعد با قعدت تو لفظشون یکیست و حللت فی قلبک محل الحبیبی جا گرفتم در دلت جای دوست که اینجا محل با حللتو لفظشون یکی فاذا کان من غیر لفظی تعین جروه اما اگر لفظشون یکی نباشه باید مجرور بشه ماننده جلست فی مرما زیدین جلست فی مرما که اینجا مجرور هست فی اومده روش اما قولهم هو منی مقعد القابلتی في القرب مزجر الكلب في التوسط أو مناة الثريا في البعد فشاذ بله میگه اینجا پس چرا مجرور نشده آه؟ هو منی مقعد القابله هو منی او از من اینجا چرا میگه مقعد منصوب هست و مجرور نیست, نیست در حالی که لفظش با لفظ عامل یکی نیست, نیست. خب اینجا ببین موقعی میگه هو منی مقعد القابله اینجا گفته بود که اگر لفظش با لفظ فعل یکی نباشه باید مجرور بشه نه مثل تو فی مرما زیدن اگر میگفت جلستو مجلس زیدن اون موقع منصوب میشد چون لفظش با لفظ عامل یکی بود ولی اگر یکی نباشه میگفت باید مجرور بشه پس چرا در مثال هو منی مقعد القابله مقعد منصوبه میگه این شاسه یا مثال هو منی مزجر الکلب این هم چیه؟ شازه هو منی منات ثریا این هم چیه؟ منظور اون با من مانند نشستن قابله هست خیلی نزدیک انسان میشینه یعنی با من نزدیکه با من چیه؟ یا موقع میگه هو منی مزجر الکلب یعنی در مکان متوسطی با من قرار داره در مکان متوسط موقعی که میگه هو منی منات سریا، یعنی از من خیلی دوره از من خیلی دوره میگه این شازه چرا شازه چون اگر ببین اینجا ما قبلا گفتیم اینجا ما یک یه چیزی رو در تقدیر میگیریم چون این منی جار و مجروره دیگه تعلق به یه چیزی داره اون چیز اگر ما اینجا بگیم هو منی اگر ما اینجا قعده رو در نظر بگیریم اگر بگیم هو قعد منی مقعد القابله که اینجا مشکلی نیست منصوب میشه ولی اگر ما استقره رو در نظر بگیریم هو استقر منی مقعد القابله در این صورت مقعد با استقره با هم چه دارند فرق داره نه در این صورت اون موقع شازه منصوب شدنش منصوب شدنش چیه شازه اذا قدر عامله عامله المقدر استقر و مستقرا میگه زمانی که اون عامل مقدر استقر یا مستقر در نظر گرفته بشه شازه لا قعد او زجر او ناتا اما اگر ما عامل هو منی قعد مقعد القابله قعده در نظر بگیریم در مزجر الکرب آمر و زجره در نظر بگیریم یا در مناطه ثریه ناته در نظرش بگیریم اون موقع دیگه شاز نیست اون موقع لفظ مصدر لفظ مکان با فعلش با عاملش چیه؟ یکیه بله 188 المكان المحدود يجر فی ظاهرة نحو صليت فی المسجد میگه مکانی که محدود هست مثلا امام جلو پشت عقب اینا رو میگن مکانهای محدود نه اینا محدود نیستن موقعی که من میگم امام جلو خب این محدود نیست ولی موقعی که من میگم مسجد محدوده دیگه محوتش چیه؟ چیز مشخصیه میگه مکان محدود مکان مکان منصوب میشه حالا داره توضیح میده میگه اگر مکان محدود بود مجرور میشه با فی ظاهری با فی چی؟ با فی که ظاهر میشه مانند سلیتو فی المسجدی که مسجد مکان محدود هست لذا با فی چی شده؟ مجرور شده فائده سمع نصب كل مكان محدود مع دخل وسكن ونزل ونصب الشام مع ذهب ونصب مكة مع توجه فتقول دخلت البيت سكنت الدار نزلت المدينة وذهبت الشام وتوجهت مكة وقد اختلف النحويون في سبب نسبها والأرجح أنها منسوبة بسقاط الخافض والأصل دخلت في البيت ونزلت إلى المدينة إلى آخر فحذف حرف الجر فانتصب الاسم خب اینجا یک قاعده ای گفت در 188 گفت که مکان محدود با فی ظاهری مجرور میشه میگه اما شنیده شده است که مکان محدود با فعل دخله با فعل سکنه با فعل نزله بدون حرف جر بدون فی مجرور شده منصوب شدند ها میگه کلمه شام با ذهبه منصوب شده مکه با توجهه منصوب شده ذهبتو مانند دخلت البیت اینجا میبینیم که البیت که محدود هست با دخل تو چه شده منصوب شده سکن تو داره منصوب شده تو المدینه با تو منصوب شده ذهبتو شام با ذهبتو شام منصوب شده تو مکه با تو این دیگه چی هست مگه نگفته بود که اگر محدود باشه نباید منصوب بشه باید فی بیاد بله. خب میگه بله میگه اینجا نحوی ها در سبب نسبش با همدیگه اختلاف کردند یعنی هر یکی یک نظری داده که چرا اینا منصوبند ولی ارجح این هست که میگن اینا منصوب هستند با ساقط شدن حرف جر فی میگه آقا اینا به خاطر این منصوب هستند که حرف جر فی ساقط شده یعنی افتاده چه شده؟ بله در اصل جمله چونین هست دخلت بیته در اصل چونین هست دخلت البیت دخل فی البیتی که فی افتاده است دخلت البيت در أصل چنین هست دخلت في البيت كفيچی هست یا نزلت المدينة در اصل بوده نزلت الى المدينة الى آخر میگه حرف جر افتاده است 189 إن الظرف إذا كان لا يلزم الظرفية نحو اليوم والميل قيل له المتصرف نحو حان يوم السفر وبيني وبينك ميل فإن كان لا يخرج عن الظرفية مثل لدى أو يخرج عنها إلى الجر بالحرف مثل عند متى وأين فهو غير متصرف در 189 میگه ظرف زمانی که همیشه ظرف نباشه اون کلماتی که همیشه ظرف نیستن همیشه نقششون ظرف نیست اعرابای دیگه هم میگیرن میگه اینا رو متصرف میگویند اینا رو چی میگن؟ مانند یا یا میل. مانند یا میل قیل له المتصرف پس زمانی که ظرف همیشه ظرف واقع نشه مانند یا میل بهش متصرف گفته میشه مانند حان یا مصفر که اینجا یا ظرف نیست بلکه فائل است پس بهش متصرف گفته میشه اگر همیشه ظرف واقع میشد اون موقع غیر متصرف بود ولی حالا که همیشه ظرف نیست بهش میگن چی متصرف بهش میگن چی متصرف ظرف متصرف بینی و بین کمیلون اینجا هم خبره خب اینجا هم از اون جایی که مبتدا هست میبینیم که متصرفه پس چیه؟ متصرفه پس اگر ظرف همیشه ظرف نباشد متصرف بهش گفته میشه فان کان لا يخرج عن الظرفيه مثل لدا او يخرج عنها الى الجر بالحرف مثل عند و متا و اینا فهو غیر متصرف میگه اگر از ظرف بودن خارج نشد مانند کلمه لدا که همیشه ظرف واقع میشه یا خارج میشد از ظرف بودن ولی با حرف جر در اون صورت مجرور میشد در اون صورت با حرف جر چی میشد؟ در این صورت میگه به این میگن غیر متصرف ببین یا این که همیشه ظرف هست یا نه ظرف نیست منتها با حرف جر چی میشه؟ مجرور میشه ها؟ از ظرف بودن خارج میشه ولی با حرف جر چی میشه؟ مجرور میشه به این میگن غیر متصرف به این میگن چی؟ غیر متصرف, غیر متصرف. فاید إندا لا يدخل عليها من حروف الجر غير من میگه بر سر انده وارد نمیشه از حرف های جر جز من یعنی روی انده فقط من میاد حرف جر دیگه نمیاد مانند جئت من اندک که اینجا روی اند چی اومده من اومده متا لا يدخل عليها سوا الا و بر متا وارد نمیشه جز الا و حتی یعنی قبل از متا چی و چی میتونن بیان مانند الا متا تلومونی تا که مرا ملامت میکنی حتی متا یسود البوتلو تا که سیادت میکند باطلی و اینا لا يدخل عليها غیر الى و من و بر سر عینه داخل نمیشه جز الى و جز من من ماند إلى أين متوجه أخوك برادرت به کجا می رود و من أين جئت از کجا آمده دو إذا أضمر الظرف وجب ذكر الحرف مع زميره نحو يوم الخميس فيه لأن الإزمار يرد الأشياء إلى أصولها فإن لم يذكر الحرف نحو يوم الخميس صمته جعل الزمير مفعولا به وكل ذلك لا يكون إلا في الظروف المتصرفة بله در این شماره میگه که زمانی که مزمر شد ظرف زمانی که چی شد؟ مزمر شد ببین میگه اذا ازمر ظرف زمانی که ظرف زمیر باشه ها بله. وجب ذکر الحرف مع زمیره واجب است ذکر کردن حرف جر با زمیر مانند یوم الخمیس سمتو فیهی که اینجا سمتو فیه اینجا هی ظرف مایه نه سر جای ظرف مایه لذا فی آوردنش چیه؟ واجبه لان خب زیرا میگه زمیر ازمار کردن اشیا رو به اصلشون برمیگردونه خب فعلم یذکر الحرف اگر حرف ذکر نشد مانند یوم الخمیس هو، یوم الخمیس که اینجا هو به یوم برمیگرده سر جای ظرفه و حرف هم باش ذکر در این صورت دیگه میگیم این زمیر ظرف نیست و چیز مفعول بهی هست پس یوم الخمیس سمتهو اینجا هو رو میگیم مفعول بهی دیگه نمیگیم مفعول فی. و کل ذلك لا يكون الا في الظروف المتصرفه میگه تمام این حالات فقط در ظرف های متصرف پیش میاند 190 ینوب عن الظرف فینصب بانتصابه سته اشیاء میگه جانشین ظرف میشود و منصوب میشه با منصوب شدن 6 تا چیز 6 چیز جانشینی چی میشن؟ ظرف میشن یک المصدر یکیش چی هست؟ مانند که طلوع الشمسی آمدم پیش تو وقت طلوع بله اینجا طلوع جانشین ظرف شده طلوع کردن خیم العسکر قرب المدینه بله نگه داشت لشکر نزدیک شهر که اینجا قرب جانشین ظرف هست که مصدر است الوصف دیگر چیزی که سر جای ظرف قرار میگیره وصف مانند نمتو طویلا نمتو بله طويلا بله العدد مانند سرت خمسة أيام كي إنجا خمسه سرجاشه اسم الاشاره مانند وقفت تلك الناحیه اینجا تلک سرجاشه ما دل على كلية آنچه که دلالت بر كل بکند مانند مشیتو مشیتو كل النهاري رفتم تمام روز را که اینجا کل سرجاش قرار گرفته ما دل على جزئية آنچه که دلالت بر جز کند مانند مشیتو نصف ميلين كي إنجا نصف که جز هست سر جاش اومده است خب خب معنی اون حتی متا یسود البطلو یعنی تا چه زمانی سروری میکند سیادت میکند حکومت میکند باطل